Послушай сюда, уебище. Слушай меня внимательно. Еще раз ты, блядь, сука, хоть один ну, растение повредишь нахуй, я тебя выцеплю, я тебя ночью выцеплю. Пиздец я это будет, понял? Я все отшибу нахуй. Я тебе не с растениями воевать. Понял, пидорас? Последний раз я говорю. Лично тебе, сука, уничтожу, тебя